Ba, zer ukanen duzu e, be, bisita bat, gero ukanen duzu normalki diastaketa bat, Eta gero, ukanen duzue, uh, ebe, sormarkaz eh, eh, informazio guziak, historio pixka bat, nola pasatzen da, ala, eta sormakaren dinamika ere ukanen duzue. Ber adibidez, ber dute ukan uh, webgune bat, ber dute uh, hitz egiten, uh, itzegiten, edo, uh, ala, eta gero ber dute izan idekiak uh, sasoin guzietan, Beda ere komunikazio gehiago e, ukaitea label horrekin.